Thank you. sannunmu kuma da farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani shugaban shirin na gwagwarin labari muna nan yi a cikin lokacin mu mai suna ya kafa kai mun kira inda suwai ba ta riga ta aikata abin da zai kai umarci ta ta aikata kuma tana ganin hakanta zai cimma ruwa ni ma a yi da zubar na ke cewa ko ku biyo mu domin ku wacce za ta kaya Oh, kasar da faruwar hakan sai kwakwalwar Majid ta ce wani sabon al'amari ya bakunci zuciyarsa na tsanan al'amuran mu ne ba haka kuma sai ya ji baya son ya ganta amma in ba ta kusa da shi sai ya ji yana son ya je inda take da zarar ya je kuma suna yin arba sai ya ji kunci a zuciyarsa Ya su dalilin wannan abu idan tunaninsa ya fara hararo masa zargin ko kawai ba ta ga halin hajjiyarsa sun je sun yi masa sihiri sai kuma ya ji zuciyar tasa ta kasa gaggata hakan sam zuciyarsa ba ta son ganin wani laifi na suwai ba ko aiba akan wani nakas na halayyarta kwana biyu da ya yi a ɗakin suwai ba sai ya ji tamkar ya zarce ya yi ta kwana a ɗakin nata ita kaɗai ba tare da ya ba mata kwana da ita ba wani irin tsabarin soyayyar Suwaiba ce take ratsa zuciyarsa ta yake ganin ma bai taba jin so irin haka a zuciyarsa ba ba baya son ya ga canji ko yaya ne a fuskar Suwaiba sai ne ta ga hankalinsa ita kan ba tunda ta lura da wannan sauyin daga mijinta da ta tsananta tsayuwan daren da take yi fiye da na da tana kawo Allah kukansa don kuwa ta san an riga an da mijinta cikin wani hali na halaka saboda a kwana biyun da ya dawo ɗakinta ta ga hakan karara a tare da shi muniba ta bawa zuciyarta cewa wannan aikin sihiri ne tunda ta ji da kunnanta lokacin da sirban ke yaya da hajjar tata tana mata albishir da cewa aiki ta yayi dole a je a yi wa boka godiya da bayani don har ya zuwa wa muniban baya ko kwana ɗakin ta ma baya yi a halin yanzu abinda muniba ta fi mai da hankali a kan ta ne. karatunta da take a shekarar ƙarshe don ba ta fatan damuwar halin da take ciki da ta fi karatunta suna zaune a makaranta makaranta ita da wata ƙawarta wadda tun da suka fara karatu tare suke ita ɗan asalin garin Gombe ce kuma a nan take aure da yaran ta gida biyu ta dubin mun ba ta ce sai mun yi kwana biyu ne to da mun ne sai sun daina wata walwala sai in dinga ganin ki cikin zurfin tunani ni kaina abin da damu na na tambaye ki ki ce ba komai halin ni idan ina cikin matsala sai ta abokiyar shawara ta kuma ba ta bani muguwar shawara har in aiki da shawarar taki in ga na cimma nasara amma ni sai na ga kamar suna nuna tokan kan amintakar mu ne mun yi ba ta tana murmushi wanda ya fi kama da yaƙi take wallahi san ba haka bane maman Diza dan matsala kan ta ga cikin gagarumar matsala to amma gani nake tunda na tsinda addu'a matsalar za ta gushe da yarda Allah shi sama ma ban ga wa kowa ba amma ki yi kuri ba wanda na koyi miki bane suna daga cikin amine na gari abin alfawara da su sai mutum ce wanda ba a cika samun masu son mutum tsakani da Allah irin su ba wallahi ina alfahari da samun ta a matsayin aminiyata maman Dija ta ce bari ka samu kai Kudin ma an haka kike da fatan zumuncin mu zai ci gaba da rikon amanar juna kuma ko ba ki mini matsalar ki ba za ki iya ce mini in taya ki da addu'a yanzu ma insha Allah zan tsayi da miki addu'a Allah ya kawo sauƙin abin da ke damun ki har mu ma sauran musulmi Allah ya yi mana maganin matsalolin mu kai ma ki gaya min matsalar don ni ma ta da ni da hankali za ta yi amma ina fatan ba kan rashin haihuwar ki ne. ta je ki da take ba wannan bane magana haihuwa ne Kin kuma na wa Allah inda na sanar zuwa shi ne alkhairi a gare ni in kuma ina da rabo to ina roƙon Allah ya bani masu albarka wani boka na ji cewa bana cewa hajjiyarsa a ji a gaya maka aikin da yayi mata yaki baban babba ya ji ya nuna baya ko kwana baya yi a ɗaki na kuma haka ɗin ne yadda ta faɗa wallahi yanzu maganar arziki ba ta haɗa ni da shi ko dariya yake yi idan ya gani sai ya canza fuska yadda suka san ya ga bakin maciji yanzu kullum sai sun fita tamkar su sababbin amare sai abin ma ba su ɓata babba a hannuna ba su nake kalla in yi wasa da su in ji sun in suka amshe su a nan ne damuwa na za su da ƙaruwa ta ƙara magana ne fuskar ta ƙunshi da tsantsar damuwa ita kan maman Diza nan da nan ta shiga cikin damuwa a dalilin jin abin da ya samu aminiyarta sai take jin tamkar ita hakan ya samu. ta gara zama suka fuskanci juna sosai ita da muniba ta soma ba ta shawara ta gani irin yadda ya kamata aminin kwarai ya ba wa amini ba cuta ba cutarwa abu na farko da ya kamata ki yanzu shine addu'a don ita addu'a takobin yakin makiyi ne da duk wani mugun halitta mutum ne ko da kiyar da yarda zuciyarki ko wani ya ba ki shawarar bin irin hanyar da suka bi domin irin hanyar da suka bi tabbatattu ce kuma zuwa gurin boka sun turka ga Allah ne babba kuwa sannan abu na gaba duk wata kulawa da suka san suna ba su kada ki gaza kada ki ce don ya juya miki baya kuma ma bari ki juya masa baya ki watsar da duk wani abu da kike masa na kyautatawa sam kada ki daina ki ci gaba har ita ma kada ki canza mu'amalar ki da ita ki ci gaba da kyautata mata sannan kuma ɗanta da sa da ke hannun ki ci gaba da tsakanin ki da Allah yadda kike masa wallahi ba za ki taɓe ba kuma kada ki gaya masa kin so yadda kai da hakiyarsa ki ƙale shi kwana ɗari na ɓarawo ne amma kwana ɗaya tak ne na mai kaya zai kama ɓarawonsa النجوم دموع in dai kin dage da addu'a to ba za a kai ko ina ba to ba za a kai ko ina ba ko me ta yi mata zai zo iyaka insha Allah Allah zai warware kullun da suka yi za mu dage da addu'a tunda babu abin da ya gagara Allah kuma shine da kansa yake ku roƙe ni zan amsa muku kada ku saka abin yayi ta damun zuciyarki dan zai iya haddasa miki wata cutar a zuciyarki ki dage da addu'a da azumi wallahi sai kin ga ƙarshen al'amarin zuciyar mu yi ba ta sanya kawai da jin nasihar aminiyarta ta sauke nan ajiyar zuciya take <laughs> madalla da samun ta a matsayin aminiyarta Allahun kuma alfahari da samun ta a rayuwata na gode da shawarwarin ki Allah tun da abin nan ya same ni dan taba jin natsuwar zuciya ta ba irin yau kasancewa al'amarin na gwagwayar zuciyata amma na ga gafarta su ga kowa Yau kwaɗa na bayyana abin da na ɓoye a zuciyar kawa? da su har na ji sanyi lallai na yarda Wani kashi a ciki baya maganin yunwa aminan biyu suna ci gaba da tattaunawar a lokacin sake shiga ta aji yayi sannan suka shiga kwana suka tashi makaranta sai ta ji zuciyar ta san ba ta son komawa gidanta tana son ziyartar mama Amina don kawai ta je ta yi hira da mama da su kai ko ta ji a zuciyarta na abin da ke damunta ta lalubo sunan Mujiba a wayarta ta kira shi don ta nemi izininsa ta kira sau biyar mai ɗaga ba ta yi tsammanin ba ya kusa da wayan ba tabbas ta san yana kusa da wayan ɗauka ne ba zai yi ba dama kuma a ɗan tsakanin nan haka yake mata idan ta matsu da zan tambayar ta anguwa ko ta faɗi wata magana ko ta Ba ya ɗauka sai ta tura masa saƙo a wayar to nan ne yake ba ta amsa shi ma a rubuce yanzu ma sai ta tura masa saƙon neman izini ba a jima ba ya turo masa amsa sai sun dawo da manyan baki a takaice sun fito inda motocinsu suke da ita da maman Dija inda direba ke jiran maman Dija sai Muniba ke ce mata hanya ɗaya za mu je zan je gidan mama Amina ne ta dubi Muniba fuskar ta kumta da tuhuma ta ce ba dai maganar nan za ki gaya mata ba ki tada mata da hankali ta ki da kai zan je ne kawai in gaishe shi. in yi da su don in ji sun a zuciyata ba wai dai in gaya musu matsala ta ba na san mama da damuwa akan abin da ya shafe ni yanzu ina gaya mata hankalin ta zai tashi ta yi ta damuwa har ma ta fi ni damuwa shi yasa ba komai bane na shiga damuwa na ki gaya mata na fi gaya mata abu na neman shawara yawa kada ki faɗa mata ki ci gaba da addu'a babu abin da ya gagara Allah zai kawo mana agaji in ji maman Dija kenan a gidan Inna Amina ta sallah jihar. ta ci abinci duk da walwalar da ta samu a gidan amma sai da Inna Amina ta gano tana tattare da damuwa Har tambaye ta Ta ce ita babu wani abu da ke domin ta ce to amma kin yi rama kamar mara lafiya Ta ce karatun da nake hana ido na bacci kullum yi ina ganin shi sa ni raha dan ba na samun isasshen bacci hakan ke sa in yi ciwon kai ni kuma in ba da daddare ba ba na iya karatu dan ko babba ni na bacci yake ba ai ko dole ki daina karatun dare da rana sai ki dinga kai su gurin suwai ba ko ne renan shi ba ta nan ne ce. eh tana nan amma baya zama a gurin su inda ya san ina gida in kin ga zauna a gurin su to ya menene ya tabbatar baya gidan shi ne yake haƙura da zauna a gurin shi. ina Amina ta ce ke shi babansa baya faɗa akan hana irin ki bacci ne kike yi shi ma ai kina shiga haƙƙinsa ni ban ga amfanin karatun jaraba ka ɗauki haƙƙin idan ka ka ɗauki haƙƙin mijinka ba duk ko ta ji daɗi a zuciyarta saboda ta san fata shiga haƙƙin mijinta shine mai ke kawai masa na ta haƙi yau da ramarsa tun har yau ta kasa gano kuskurensa a gurinsa da yasa har ya tura mata baya ina ni na dai duk fitilarsa na san sanin abin da ya ramar da ɗan tata na sami wani haske daga gurin muniba ba don har su kara ta sa su bincika mata muniban inda su ne abokan shawararsa to su ma sun bincike ta ba su sami wani haske ba haka suka kyale ta tana yin sallar la'asar ta baro gidan ina ni na saboda za ta je ta zuci tana tunna hancin motarsa a harabar gidansu ta hangi mutum a jikin motarsa tare da ce ba za ta shiga motar tasa da dukkan alamu anguwa za su je a bayan motar ne ta hango babba shi ma an yi masa kwalliya da su za su je kenan da ta gansa a motar sai saurin zuwa ta yi fakin din motar da ta fito ta nufi gurinsu kafin ta ƙara so har sun shiga motar daidai da ta gurin a lokacin miji ya tada motar suka cike a harabar gidan suka bar ta tsaye rungume da jaka ta juya tana jin kafarta da kyar saboda nauyin da ta ji kafar ta yi mata idanunta cika da hawaye a dalilin wannan wulakanci da mutum ya yi mata Allah ya sa mai gadin sa bai fahimci abin da ya yi mata ba don ganin haka zai iya rage mata kimar ta da take gani zaune a tsakar gida a barandar kofar ɗakin ta ta ga ta zuba ubanta gumi ganin Karime ta ke sauran goge hawayen da ke idanunta ta isa gurin Salman tana tambayar ta ya faru kike zaune a nan kin yi tagumi ta karkafa gumin da kai ta so mai yi wa muni ba da dawowa sannan ta ce babu komai dama wai kuma nake jira sai in tafi gida maniba ta mika mata mukullin motar ta tace ni ku buɗe gaban gefen da nake zama ki dauko min wani flat da na manta da shi kin ga dani mama ta zuba mata take da tawo da shi dan ta gabata wani cin abincin sauki ta dauki mukullin ɗakin ta inda take ajewa ta buɗe ɗakin ta shiga ta bi mata sallama ta shigo ta miƙa mata mukullin da flat din ta ce ki ne dan za ki saki ɗiba in kun gama sai ki zai ta aikin girki sannan yawa ce ke kakular kariman da abinci ko wanda muni da ta bata da safe kafin ta tafi makaranta da rana tana ganin su ban sai iya cikin sa ita da ɗanta suka cika hana ta ko albarkacin ɗawainiyar da take da ɗanta bai sa ta bata ba har baki ta cika kotun ta kafa kai ta kwankwaɗa muni ba ta dije ta cikin mamaki take ta cika abinci ne? ta ce eh ban ci ba na dubi cikin aiki ko zan ga gowa ban gani ba mani ba ta gaskiya mamakin halin mugunta irin na ba a ce yarinya kawuni tun tana miki renon ɗanki amma don zalin ki hana ta abinci alhalin cikin ki wannan wata irin rayuwa ce mani ba ta ce to shi ba ne aka ba shi kace mama su ta amce shi ta ba shi abinci mani ba ta goge da kai ko da al'ajabi kace yayi to kai su da kicin ka shirya lafiyayyen abinci kana biyu ta ce madaniyar ta yi miyar ta ji nama sosai saboda ta san mujib na son tuwo miyar kalfashi balle idan miyar ta ji man idan ta yi sa hausan shi yake yi amma yau bata sani ba ko zai yaba mata tunda ya daina yabon ko me za ta yi mata na kyautatawa sai lafiyayyen salat sannan tausace sun hanta da koda nan da nan gidan ya ɗaukan su kafin magariba sun kammala komai har sai ta ji dadin tafiya da babba da aka yi don idan yana nan ba zai bar ta kammala komai a kan lokaci ba da kam har ta ji har sun tafiya mata da suka yi da shi duk abin da suka yi sai ta zuba wa Karime ta ce ta tafi da shi gida sam ba ta son gari yayi duhu ba ta tafi ba duk da ba wani tazara bane tsakanin su kasancewar ta mace akwai hatsari ga fitar mace a irin wannan lokacin da ake sallar magariba dalilin ɓata gari sun ta amfani da wannan lokacin ta daukewar safin jama'a su duhun magariba su ga ɗan su su lalata su da su ba su damu da zuwa yin jami'i ba tana fitowa daga wanka ne ta ji motsi a faranta tana lokawa ta ga babba zaune da leda babba a gabansa ga robar ice nan da ya fito tana ta zubarwa a jikinsa yana ganin ke tsarkare da dariya yana kiran sunanta Mamma ta iso gare shi tana mamakin da yasa aka shigo da shi da ta ji ba. Sam ba ta gudura motar su ba. to kan ruwan wanka a bayi yasa ba ta ji dawowar su ba. Ta dauke shi ta gogoje masa jikinsa ta buɗe lodar da ke gabansa ta ga kayan ciye yake ne ke pampas ɗinsa da mota da jirgi masu batir da aka ciwo masa da duk ya lalata waɗancan da yake da su. Ta dauke shi suka shiga ciki to kunna masa motar yana wasa da ita. Sannan ta fara ikamar sallah tana idarwa sai kwalliya a gaggauce don kada mu jibi ya shigo mata ce ta kai masa abinci ta ba ta so ta ga ta shirya abincin a ɗakin sa sai ta iske bai aje makullin ɗakin ba da abinci ya tafi wato baya son ta shiga masa ɗaki abin ya ta zuciyarta amma ta tana lafi zuciyar tata da kalmar haƙuri har ta gama shirya abincin bai dawo daga masallaci ba sai ta koma ta ɗauki babba ta yi masa wanka ta sa masa pampers, ta canza masa kaya shi ma ta tashi shi da turare sannan ta ɗauke shi suka koma ɗakin babansa sun fara ya dawo har ya sosa abincin da ta kawo masa kan kafet ya zuba yana cin abinsa ta azaba a gefensa ita ma ta zauna a kusa da shi tana masa sannu da dawowa da ta iya jiyo yau wanda ya farka kan a ƙasan makocinsa ta ɗauki koti ta zuba masa ruwa ta aje a gabansa ta sake ɗaukar wani kotin ta zuba masa lemon abarba da kankana da ta haɗa ta aje masa tana kallon Sunansa a tsanake yadda baya son wata mu'amala ta haɗa su amma yana son mu'amala ta abinci to ko dan matarsa ta iya bane wata yake cin mata a dole ogo babu wata hira da ta gulma tsakanin su illa ɗansa da yake yi wa magana idan ya rawo ma wani abu zai yi barna ita kam kallon ta baya son yi sai ka ce wata abar tsama ko an ajiye masa yan kashi yana gaba cin abincin hannu ke tsane dauki baffa suka koma kan doguwar kujera suka zauna ta dauki remote ta ga tashoshin talabijin mutum ne ban sanya ya ta miƙe ta so mata tare kayan abinci ta je ta kai ɗinta sannan ta dawo ɗakin suna nan zaune har da sosai da Mike ya zo wanka ya saka kayan bacci da zai magana ba tare da ya dube ta ba ina son zan kwanta da ki ba ku tafi ɗakin ki sadu zo su da mamaki tace ku tafi ce ta ko ka manta Mike da girki yau ce, ban manta ba tunda da sun girkin na ce amma zan ne ka daina zuwa ɗaki na duk da ko ka zo, ba kula na kake ba shi yasa ni ne oh, na kare inci na na biyo ka kuma ayyan hakan ba aibu bane ya dan dudata ganin sun hada ido sai ya korin dauke idanunsa a kanta yace ina da buƙatar ka dauki da. in ina da bukatar ganin shi zan neme shi ko in kawo kaina yadda na saba a da amma yanzu gaskiya ban so a dame ni zuciyar mu ne bata so su kwaro da kalamansa amma babu yadda za su yi kawai ta sa hannu ta ɗauki baffa da ya riga ya yi bacci ta dige su ta ce shi kada ka ake bata jira amsa wai su ba ta baro ɗakin tana ba da baya ya rufe ƙofarsa har da mukulli tana fita ɗakin ta ta aje baffa a gadonsa ta zauna a bakin nata gadon ta yi kuka mai isarta a tana ta ji kanta ya tsara mata da wani azababban ciwo sannan da tarara wa kanta ta tashi ta rufe ƙofofinta ta wuce bayi ta yi alwala ta zo ta yi nafin shiri ta yi ta kawo Allah kukanta akan wannan al'amari da ya zo wa rayuwarta inda ta ɗauke ta a matsayin jarabawar rayuwa kuma insha Allah za ta ci gaba da yi wa al'amarin juriya da haƙuri har Allah Yeah, Kawo stuff. don komai na duniya nan mai faruwa ne kuma ya wuce inda an yi haƙuri yanayi ɗaya baya da wama a rayuwar mutum za a iya samun sauyi daga fari zuwa baƙi ko daga baƙi zuwa fari iyakaci dai mutum ya yi koyo wa Allah godiya idan rayuwar ta yi masa sauyi idan ta baƙanta a gare shi kuma sai ya yi godiya tare da jin istighfari ga Allah sai ya bar sallar subahi sannan ta kwanta rashin baccin shi ya haddasa mata tashi a makare hakan bai sa ta yi ƙasa a gwiwa ba ko da cikin ta shirya maka abin karin kumallo lafiyayye sai ta yi wanka sannan ta ɗauki kayan abincin sannan ta ɗakinsa ɗaruwa ta yi turis ta da tire a hannunsa saboda jin ƙofarsa a rufe har ya fita kenan ba tare da ya neme ta ba hakan ya tabbatar mata da lallai baya buƙatar tana shiga rayuwarsa jiyawar da za ta yi ta yi arba da ciwo ba da ke tsaye a bakin ƙofar falonta Roban na tuka da dariyar mugunta sannan ta ce, Kai ah, zuciya da bai ba a rayuwa in ban da rashin zuciya na wasu matan. Yau sun ga shi ta bibiyar miji yana wulakanta ka, yana korar ka, amma don jaraba, gobe ma da yake ba zuciya sai ki dawo. Kudan irin jan ajin nan na mata babu. Jiya kin zo ya kore ki, yau ma kin dawo. To sun ya fita don ba ya san ganin ki. <laughs> An da kunya. ba ta bata iya faɗi in faɗa ba, sai ta ce ta rasa ne za ta ce wa sai ba. Kai, sai ta juya ta koma da turan abincin dakin ta. Ta hau sana'ar da yanzu ta ji iyawa, wato kuka, saboda bakin cikin ɗaya yadda sai ta san komai da ke wakana tsakaninta da mijinta. Wato har zuwan da ta yi dakin sa jiya da koyar karen da ya yi mata, duk ya gaya wa sai ba. in ma bai gaya mata ba to za a dubo da al'amuran da ke faruwa a tsakaninsu a irin wannan yanayi ne gobe ta zo gombe ta iska al'amuran gidan gaba ɗaya sun sauya mai komai na gidan ta koma hannun su ba duk abin da ta ce shi ake yi a gidan dama abin da gobe da ya ta hajiya harira ke so kenan Ke sun samu bukatar su ta biya abu biyu ya so ciwo gobe tuwo a ƙwarya yanzu na yadda mutum ya rage zuwa dukku. sai dai in tana bukatar wani abu ta yi masa waya ta ce ta aiko ita, kuma duk abin da zai bata ta hannun su ba ake amsa don akwai zuwan da isa ya yi da ya amsa saƙon ya kai wa hajiyarsa kayan sun nuna ta na har sau biyu har da kuɗi cikin ambulan wanda isan bai san komai ba ne sai da ta sace buɗe ambulan ɗin ta ga kuɗi tsabar su dubu talatin in dubu dubu sababbi sai babu ko kari waɗannan kuɗi sun ci zuciyar gwaggo don ta tabbata daga aljihun ɗanta suka fito amma ita ga shi kwata suka bai aiko mata da shi ba da kayan abinci abu na biyu da ke damunta irin hidimar da yake yi wa hajiya hayira har kuma ya biya musu suka tafi su uku su da suwaiba da Hajiyar. da ta yi masa magana me yasa bai biya da ita ba sai ce wayoyi su ai ya biya aikin hajji sun je shekarar da ta wuce da muniba da babansa da babbanninsa da biya wa haji da ita ba saboda ita ta taɓa zuwa sura ba kuma na tayarwa a lokacin shi ya sa yanzu ya biya musu umara ita abin da ya tafi mata zuwa aku shi ma shi ne Sai zuwa duk da baya yi kamar ba a halin yanzu yakan shafa fiye da wata ma bai zo ba bata san wasa farin girki ba kenan an ta gani in ji suwai ba kira su ran haihuwar suwai ba shine abinda mujibi ya kuma da hankalinsa a kai to mai sauraro a ƙara ƙara in kunna wuta daga tukarfin shi ko in ce ta kunna wuta daga tukarfin sa domin suwai ba ta riga ta mallake mata ɗa gaba ɗaya inda ko ita don mata abu ko ya yi shawara da suwai ba yaya muni da za ta kare a lokacin nan mai suna wata kuka ni ma yamsa iri gudu na kekewa, ko da labari Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.